par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Milzīgs atvaino, milzīga atvainošanās par to, ka ar kavēšanos šī vakara labās ziņas, bet labās ziņas ir klāt un šovakar ar mani un Silviju. Jā, Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Šodien tā ļoti negaidīti, es esmu <laughs> arī šeit studijā, <laughs> jo mana diena vispār ir ceturtdiena, un es jau esmu te gatava, bet tā kā uh, eh, priesters Jānis teica un rakstīja, ka viņš ir ļoti apslimis, un tas ir otrdienā, nu tā es te esmu, bet izrādās viņš ir diezgan spēcīgs un veselīgs. <laughs> Jā, Jā. Tā, tā ir sanācis, tā ir gan sanācis, bet, eh, bet tā kā tāda nejaušība vai dievjaušība ir no notikusi, tad nospriedām paganu. Tādā gadījumā ir jāaprunājas, nedrīkst tā palaist garām gluži Jā. to iespēju. Nu, aprunāties vienmēr vajag, un ir sevišķi, ja rādījum arī klausītāji klausās labās ziņas un grib kaut ko labu dzirdēt. Bet varbūt, ka šis raidījums varētu būt tāds, nu, iesaistot rādio klausītājs, un jūs, miļie klausītājs, zvaniet mums un, un rakstiet, ko jūs gribat dzirdēt, par ko mēs varētu runāt. Jo, piemēram, mēs, mums bija ideja tāda, ka, nu, parunājam par to, ko mēs esam runājuši, ko mēs gribētu vēl runāt un kas nav izrunāts, nu, par, nu kādas labās ziņas, nu, kas ir noticis, nu, nu kaut kā tā. <clears throat> Nu jā, jo uh, man, man patīk tā doma, kā tu to esi pagriezis, jo man šķita labās ziņas vispirmām kārtām ir tik ļoti apnīcis, ka nepārtraukti ir jālas kaut kas ļoti slikts un nepārtraukti un pilni ir mēdīji ar sliktām ziņām. Turklāt ne tikai uh, ne tikai rakstiskais mēdījis, bet arī video, Televīzija, filmas un visādas tādas lietas. Un es domāju, nē, nu gribas kaut kā nu sadzirdēt arī to pozitīvo, jo ir taču, es domāju, katrs var atrast kaut ko savā ikdienā, nu, kas tiešām ir tāds pozitīvs. Nu, nevis tādā runājošā, nu, kā teikt, nu, pagriezīsim labo, pagriezīsim to labā veidā, kā mēs varam paskatīties tagad uz šo lietu labi, bet kur tiešām uh, tā lieta ir laba, vai ne? Nu, dažreiz varbūt tās ir meklējot, kā tad mēs labi varam paskatīties uz kādu lietu un varbūt tās, kā, kā mums būtu jādara, lai būtu labāk. Tas arī tiesa, eh, vai ne? Bet, bet pamatdoma bija Nu, kur ir kādas labas lietas, kas notiek? Tu gribi kaut ko teikt? Jā, es gribu tikai atgādināt to, ka bija ļoti interesanta e, saruna pagājušajā ceturtdienā ar e, deputātu Andru Kulbergu, un mēs tieši pie šīs tēmas pieskārāmies, nu, kas tad ir, nu, kāpēc, kas ir labā ziņa. Un izrādās, nu, tā kā tikko tu teici, jā, ļoti daudz ir to slikto ziņu. Un tad mēs nonācām līdz secinājumam, ka patiesībā katrā sensācijā, kas varētu arī izskanēt kā kaut kas slikts, nu, piemēram, un mēs te tagad par tiem pašiem ēru un reilu un nezinu kādiem Baltikiem Jā. runājam, un ka tas ir kā ir slikti, jo tur nezinu, kas slikts ir izdarīts, bet būtībā nemaz tik slikti nav, kāpēc? Tāpēc, ka tu konstatē kaut ko sliktu, tad tu to sliktu tā kā netīru māju, ja tu izmazgā grīdas, jo tu ierauga, ka tur ir kaut kas nav labs, tu to izmēz ārā, un tev ir tukšs laukums, kurš ir, nu, jāpadara labs, skaists un tā tālāk. Līdz ar to doma bija tāda, ka katrā, nu, tādā aiz katra kaut kā slikta, tu vari izcelt ārā arī kaut ko labo, respektīvi. Nu, ir kāds cilvēks, kas, nu, ir konstatējis, ka tas un tas ir kaut kāds nekārtības, nu, Jā, nu, bet... tā labā ziņa, kad ir iespēja labot to lietu. Tieši tā, tieši tā. Un tāpēc varbūt šodien klausītāji, ja jūs mūs dzirdat, nu, rakstiet, zvaniet, kādas jums ir idejas, nu, kas ir tās labās ziņas, ko jūs gribētu dzirdēt kaut kādā tādā arī netik labā vietā vai vidē, ko vajadzētu kaut kā palabot, nu, ko varētu padarīt labāku. Nu, jā. Nē, nu, tas ir labi, jo um, es par sevi, tu par Jā. sevi pēc tam, droši, <laughs> droši. bet, mhm. bet es tā domāju, nu, viena lieta, kas man šķita, kad ir tā vērts, lai pievērst uzmanību, ir tās organizācijas, institūcijas vai atsevišķi cilvēki, uh, nu kas dara kaut ko labu. Nu, un tad manā gadījumā tie bija, vai nu tie bija ar, ār, ar medicīnu, ar ārstiem saistīti, vai kapelāni, vai sociālajie darbinieki. Nu, nu, uz, uz tādu sociālo jomu ļoti spēcīgi jā. orientēts, un es tā domāju, jā, nu it kā jau laba ziņa ir, kad ir cilvēki, uh, Tur bija par, par, arī par ziedošanu uh, saruna vienu brīdi, tad tur bija par palietīvo aprūpi, un tagad uzreiz pat nevaru nosaukt visu, bet kas, kas pamatu, pamatos ir ļoti laba lieta bet nu, šausmīgi nopietna un, un tāda dažubrīd pat varbūt tās drūma lieta, vai ne, nu par palietīvo aprūpi, tā, jā, nu, nu jā, nu tagad, nu kā mēs tagad varam laimīgi nomirt, bez maz vai tā, tāds, tā, tāda nu, tā lieta. Te mēs varam secināt, ka arī labajā ziņās viņas, nevien, viņas ir labas, bet nevienmēr viņas ir vieglas, bet savukārt. Jā, tas labi pateikts, tiešām. Jā, jā. Jo, jo labā ziņas var būt arī ļoti smagas un, un, un, un un tādas, nu jā, nu, emocionāli, nu, emocionāli smagas, jā, emo, emocionāli tā. smagas, un dažreiz ir tā, kad es klausos tos cilvēkus, it īpaši tā bija viena tā, tā intervija ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar paliatīvo aprūpi, nu, tas bija ļoti grūti, ļoti grūti klausīties, bet, nu, jā, nu, mums jau nav viss paviegls tikai šajā dzīvē. Ne, nu, tā, kā ir dzīvē, nu, dzīvē ir tā, ka ir daudz visādu grūtumu, lai neteiktu M uz burta, vai ne, Un tad ir tomēr jāsaprot, ka... Nu, nu, zem burtu, eh, kad ir grūtam vai uz zem burtu. Tur nu var izdomāt visu kaut ko. Nu, visu ko, nu, tad izdomājiet visu ko, bet kaut kas, kas ir slikti. Kas ir slikti. Un, un tomēr tajā visā sliktajā ir arī kaut kas labs, ko var atrast, vai ne? Un tāpēc, tāpēc, nu, es... nu tā kā es saku, man, man šķita, gribas izcelt arī tos cilvēkus vai tās, tās darbības, tās organizācijas, kuras jau ļoti daudz dara uh, laba. Varbūt nu, jā. tas nevienmēr pamanīts, jo man arī pašam bija tāds pārsteigums, es tagad neatceros, kā sauc to organizāciju, bet uh, viena organizācija, kas uh, tā kā palīdz uh, cilvēkiem, kuri ir ieceļojuši Latvijā vai studiju iemesli vai darba iemesli un tā tālāk, bet kuriem Latvija ir sveša un nu, viņi mēģina tā kā iejusties šeit, vai ne? Un ir vesela organizācija, kas palīdz to arī darīt, kas palīdz tur juridiskas kaut kādas lietas nu, kārtot, kas palīdz, es tā saprotu, ar, piemēram, saskroties rasismu izpausmēm vai, vai, vai darba meklējumu problēmām un tā, tā, un tā tālāk un tā joprojām. Man likās, ne, bet tā ir laba lieta. Nu, mums ir tie cilvēki, un mēs nevaram vienkārši noignorēt, lai gan, diemžēl, tas dažu brīdi notiek. Un tad ir šāda organizācija. Nu jā, tu vairāk esi pievērsies tādām nu, sociālām un sabiedriskām aktivitātēm. Bet, ja mēs atceramies visas labās ziņas, eh, kur ir bieži mani viesi, tur ir, eh, mēs esam runājuši arī ar cilvēkiem, kuru atbildība ir diezgan liela un valstiska, kā, piemēram, saimnes deputāti vai Rīgas domas deputāti. Un es domāju, ka tur arī ir <clears throat> izklau, nu tā izskanējuši diezgan daudz labas lietas, par kurām mēs iepriekš neko neesam dzirdējuši, jo mēs it kā dzīvojam tanī tava, savā kaut kādā tādā, nu, burbulī, kā mēdz teikt, ja, un tad mēs dzirdam, tā, tā negatīvā informācija nāk virsū, un mēs nemaz nezinām, ka ir arī kaut kādas labas lietas, jo, kā piemēram, atceries, ko teica Kulbergs, vai ne, par tām pašām uh, mašīnām, automašīnām, elektro, un, elektro, elektro, jā, jā, un, un ko tad lai dara ar tām baterijām, nu, piemēram, bet bija bija arī ārkārtīgi, manuprāt, vērtīga saruna un ļoti nu, no klausītājiem tā ļoti dažādas tās atsauksmes bija, piemēram, ar aktiergu un ar āboliņu, ja? nu, tās ir, kā ir labas ziņas, jo tur ļoti daudz labas lietas viņš stāstīja, bet viņš arī izteica savus personīgos viedokļus, kur, protams, nu, rosināja vairāk uz tādu diskusiju. Un, eh, protams, ir nu, tā, nu, pret kaut kādām konkrētām lietām ir tāda divējāda attieksme un arī, nu jā, labās ziņas arī kaut ko tādu rosina. Un man liekas, ka tas nemaz nav slikti. Nē, nu jā, bet mm, nu, arī es tā domāju, nu, nav jau jābūt arī tā, ka nu, kā rāmu ar papieri, nu, ka tā nevar saprast, ka šitā ir labā ziņa. Es domāju, māksla vispār, ja kāds cilvēks no mākslas tiek aicināts un tev ne tikai šajās labajās ziņās, bet arī arī uh, mūzika manā baznīcā raidījumā uh, un, un arī apsveikums stundā tu uh, esi mums ēterā, vai ne? <laughs> Nu, nu tu kļūst par rādījumu arī ētera balsi, bet tas starp citu tikai, <laughs> bet... bet, bet es nezinu, vai tā ir labā vai sliktā <laughs> ziņa. bet man patīk tas, ka šajās labajās ziņās arī ir tā, tā atšķirība. Man tas sociālais, bet jau vairāk tā uh, nezinu, biznesa un politikas un nu, kultūras. Tikai, un eh, kultūra arī, jā. Nu, piemēram, jo, jo kultūras, ne, eh, mūzikas akadēmijas eh, nu, man, rektore. Jā, nu, tas ir vairāk, man nu, vairāk bija tā, tāda, man tā ideja runāt par mūsu mācību iestādēm, rosināt mūsu klausītājus, nu tā pārdomāt, ko viņi, nu, tieši jauniešus, jā, ja, kuras, kādas ir mums tās augstskolas un kur tad var mācīties un kur var kristīgs cilvēks iegūt labu izglītību, lai to savu, nu, lai viņš nav atrauc arī ar, no ticības, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi tieši rādījuma arī klausītājiem, īpaši jauniešu vidū, kā lai viņi redz kā ticīgi cilvēki, kā ticīgi jaunieši kur viņi var kaut ko darīt, tāpēc, ka viņi ir ticīgi, un uh, bieži vien tas ir tā, ka es esmu nāk no ticīgas ģimenes, bet es domāju, nu, kur tad, lai es mācos, jo, lai nenonāk tāda kaut kāda pretruna, vai ne, jo, nu, paldies Dievam, drust mazliet šobrīd pasaulē mainās viedokļi gan par, par to, ko mēs mācam, gan arī par šiem te, tiem dzimumiem, jau, un tā tālāk uh, kaut kas mainās, bet ticīgam cilvēkam, nu, nemaz nav tik viegli izvēlēties tās savus, nu, savu profesiju nākotnē, tāpēc varbūt varbūt um, mēģinam atrast jaunieši sevišķi uh, tos tās labā ziņas, kad šeit viesojās gan Stradiņu universitātes rektors Pēters, um, Pētersons uh, Aigars, jā, tad tāpat muzikas akadēmijas rektore Ilona Meija, tāpat mums bija Ivars Bērziņš no kultūras akadēmijas, kas stāstīja par mārketingu un, un naudas vākšanu, jā, arī labi. Lab, to mēs jā. arī labi <clears throat> apgūstam radio Marija, radio Marija nepārtraukti vajag. Un... Jā, nu, tas ne tikai mums vajag, visiem vajag naudu. Ne, nu, tieši tā, tieši tā, jā. <clears throat> un, uh, nu jā, un, nu, un tad, nu, respektīvi arī, nu, um, tad tas mans lauciņš arī ir tā doma, bija tāda, kā nākt ar šīm labajām ziņām, nu, lai, lai tie cilvēki uzzina. Un, un, protams, brīnišķīgā skaidrīt gūda man, ja, kura, kura, uh, nu, arī uh, stāstīja mums par to, kā, ko var Kristīgajā akadēmijā apgūt, kas šobrīd jau ir Eiropas Kristīgā akadēmija, un tur no nu apgūst šie tai sociālie darbinieki, jo Kristīgie sociālie darbinieki iegūst profesiju un, un iegūst izglītību. Tā kā, <clears throat> nu, arī tas ir tāda ļoti būtiska lieta, man šķiet ko dzirdēt, un es domāju, klausītāji varbūt, ka jūs esat palaiduši garām, ejiet arhīvā, nu, mēģināt eh, arī paklausīties, jo tās ir tāds vērtīgas labās ziņas. Tas ir vērtīgas, un starp citu, ja gadījumā meklējiet, tad vislabākais lietot ir Radio Marija Play aplikāciju. Tā ir itāļu izveidot aplikācija, bet ļoti, ļoti vienkārši lietojam viņa kā podkāstu platforma principā ir pieejama. Tā kā, ja, ja interesē, meklē, tur ir visi, visi, viss arhīvs pieejams ļoti parocīgi, tā teikt. Jā, nu, Bet tagad ejam muzikālā pauzītē, mēs lietiem gan, ejam, un gan atgādinām telefonu numurus, te, telefonu numurus. Studijā? Nu, ja gadījumā gribat tomēr pateikt, kas jums patika vai kas, ko jūs gribētu dzirdēt. Jā, un kā, varbūt ir kāda labā ziņa arī, ko, ko varētu Kāda labā pateikt. ziņa, par ko varētu arī runāt galu galā. Jā, jā Nākoš, nākošajos raidījumos, tad dodat ziņu. Um, tātad īziņas 266 77 272 Jā. Un, nu, var arī piezvanīt tālruņa studijā 679 69 131. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Sveicināti, sveicināti, rādam arī klausītāji, ja <laughs> <laughs> Silvija gatavojas, gatavojas austiņas liek <laughs> virsū, nu jā. jā, ir labās ziņas, labās ziņas šovakar kopā ar mums, labvakar, abiem labvakar. diviem vadītājiem, ja. Jā, paldies nu, par uzticību. Un, un paldies, kad, kad esi e, šeit kopā ar mums, kā jau es saku, tāda radio balss e, kļūst. nu, Es ceru, ka klausītājiem mana balss ir tīkama un netik svarīgi ir balss, cik ir svarīgi, tomēr, nu, lai ir tā atgriezeniskā saita par to, nu, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, par tām labām ziņām, ko mēs stāstam, Un man ir kaut kā tāda sajūta, vismaz ņemot vērā to, ka es personīgi esmu saņēmusi daudz atzi, tādas uh, izziņas pa, ar pateicību par interesantiem cilvēkiem un labiem raidījumiem. Tā kā, mīļa rādījuma arī klausītāji, kā es vienmēr saku, noteikti rakstiet un noteikti zvaniet, jo nu, mums tas ir svarīgi, lai mēs saprastu, uh, vai jums vispār gribās un patīk tas, ko mēs darām, jo bez tā jau, nu, tas, nu, bez, bez tās ats, atsauksmes, nu, nav jau jēgas neko darīt, ja, ja tas jums nepatīk un nav interesanti. Nē, nu, tieši tā, un arī um, varbūt tās par to, ko jūs gribētu dzirdēt eh, šajās labajās ziņās? Kas ir tā labā ziņa jums, par kuru jūs gribētu, lai tiek parunāts. Vienkārši rakstiet ēterā, padodat ziņu vai mūs personīgi, ja ir jums pieejami mūsu numuri, vai vienkārši vislabākais uz studiju atrakstīt, kad labajā ziņās man šķiet šī ir lieta, kas ir laba un būtu vērts parunāt. Un mēs tad Jā. vai nu jūs iesakat arī ar kuriem cilvēkiem tādā gadījumā runāt vai, vai vienkārši tematiski un mēs meklēsim rokā ka, kur ar ko mēs varam parunāt, lai izceltu šo labo ziņu, uh, manuprāt, kas ir tik daudz mums, bet tik nu, maz jā, jo, novērtēta. Jo, piemēram, Latvijā, nu, es, es esmu pārliecināta, ka novados pilsētās, gan Liepājā vai Daugavpilī notiek kaut kādas ļoti labas lietas, par kurām patiesībā šī informācija līdz mums neatnāk. Tieši tā, vairāk arī iesaistot eh, visas Latvijas eh, reģions, ne tikai paliekot pie Rīgas. Protams, kad esam šeit Rīgā ir daudz vieglāk, bet mēs varam attālināt no organizēt jā, to saslēgšanos. Jo mums jau nav svarīgi un būtiski stāstīt to, ko mēs redzam televīzorā un, un redzam kaut kādos publiskajos šajos kanālos ir būtiski runāt par to un ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt nav tik bieži ēterā. Tieši tā. Kaut gan man šķiet, kā mēs pirms pauza, muzikālās pauzes laikā nedaudz parunājām, vai mums būtu jārunā arī par to, kas notiek pasaulē, kā, kā tādas labas ziņas vai, vai, vai, vai, vai interesantas ziņas. Un es domāju, ka šobrīd visa pasaule virmo un šūmējās par to, ka pie varas ir nācis jauns prezidents Amerikas Savienotajās valstīs, Un jau tur ir entie simtiem daži, daži, dažādi rīkojumi un, un, un, un, un tā. Mēs katrā ziņā mēģiņi, mēģinājām saskatīt, kur ir tā labā ziņa. Pie tā atgriezīsimies, bet vispirms telefons zvans. Lūdzu. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi mūžos slavēts. Prie, prieks jūs dzirdēt un klausīties, bet es tomēr um, nu, gribu, es nevaru nomierināties par savu sāpes, ne par savu tikai, bet par daudzu cilvēku. Kad, uh, raidījums ir labs, un es, uh, es neko nesaku sliktu, bet uh, viss ir labi. Tikai tas laiks, ka noņemta mise sešos, tas man ļoti sāp un ļoti pietrūks ziņas, jo es esmu arī veca gaduma cilvēks, un es nevaru aiziet tik bieži uz baznīcu, un, un vēl man tādi daudzi ir cilvēki, kuri arī pārsvarā jums ziedo, un varēja to raidījumu likt citā laikā piecos, piemēram, sestdienas vakaros tikai mūzika skan visu laiku, uh, arī svētdien vakarā skan mūzika tikai, un visas nav. Nu, ļoti sāpes man ka ne. nav mises. Ja man ir rādio Marija, kristīgais rādio, man nav vakara mises. Ļoti tas man pietrūks. Nu, Kā nezinu. ir, vai vispār uz baznīcu arī nevarat aiziet? pēc mēroga man aizved, jā, ah, nu svētdienās man nu aizved. Nu jā. Mhm. Bet darbdienās es tālu dzīvoju no baznīcas, es nevaru, nevaru aiziet. Bet, kā saka, es skatos internetā savus eh, baznīcu nu, vakaros, jo, jo es eh, neklausos to raidumu, es skatos misi. Nu, man pietrūkst tās misas, jā, un man arī vēl, vēl divas tantas vecās, kas ir, kura, kura nevar aiziet jau 82 gadi. Nu jā, sirsnīgs paldies par zvanu, jā, mēs jau uh, dzirdam un, un, un skatīsimies, vērtēsim sezonas beigās to, uh, ko te mēs varam darīt lietas labā, lai uh, lai kaut kā pamainītu kaut ko un uzlabotu. Nu, jā, nu šeit ir tāds lēmums sakarā ar to, kad uh, izmantojam šo laiku, kad cilvēki dodas uz mājām, lai varbūt tās aizsniegtu tos cilvēks, kas uh, citādi neieslēgtu radio. Gan katoļus, kuriem neinteresē svētā mise, gan, gan tos, kas varbūt tās ir, eh, nu, kā teikt, uz robežām un varbūt tās citādi uh, varam uzrunāt viņus un piesaistīt līdz ar to arī radio klausīšanās. Bet, nu, ja, protams, saprotam, ka ir misi, misi un gribas arī svēto misi, protams, ir arī citi avoti, kā jūs sakat, arī internetā viņu uh, varat noklausīties un, un baudīt arī šo misiju un negribas ar pilnīgi pārklāties ar citiem avotiem, uh, piedāvāt tādu unikālāku tajā ziņā satura. Jā, bet nu, tā ir tāda problemātika, kuru kā, ik pa laikam kāds eh, kaut ko piemin. Jā. Jā, es gribētu piebilst, ka es jūs saprotu. Un uh, arī varbūt arī tiešām nu, no sirds es saprotu tos cilvēkus, kas ir pieraduši pie tiem sešiem, vai ne? Un, uh, protams, gribētos, lai jūs saprotat, ka negluži mēs izlemjam to, kurš raidījums cikos iet, bet uh, es, piemēram, zinu, neteikšu, kur baznīca, ja, bet viņi noņēma pat uh, ēteras strīmu, to saucamo, kad, lai, kad cilvēks skatās, kad misa tiek translēta no konkrētas baznīcas, un vienkārši šo strīmu pārtrauc, un jūs ziniet, ka pēc ar vienu domu, lai cilvēki nāk un iet uz baznīcu, uz misēm, jo tas jau ir tas svarīgākais, ka mēs aizejam un tiekam, uh, pie dievgaldu un, un, un, un piedalāmies uh, fiziski paši personīgi. Es saprotu arī šos gados vecos cilvēkus, kuriem nav, grū, nav viegli, ir grūti pašiem aiziet un, uh, nu jā, protams, tad ir jāmeklē internetā, kad to misi translē. Bet tā ir tā viena pamatdoma, lūdzu saprotiet, ka tas nav tāpēc, ka mēs nerespektējam jūs kā mūsu pastāvīgos klausītājus un ziedotājus un atbalstītājus, bet tā doma ir tāda, ka šo te translēšanu ļoti daudz un bieži izmanto cilvēki, kas bārā aiziet uz baznīcu, bet viņi to nedara, jo tas ir, tas ir tāda covid laika palieka, ja mēs sēžam mājās un mums viss ir televizorā, internetā un tā tālāk mēs esam aizmirsuši būt, būt kopīgi, mēs esam aizmirsuši iet ārā no savas mājas, mēs esam aizmirsuši, ka baznīca ir ne tikai mūsu individuālā saskarsme ar Dievu, bet baznīca ir arī draudze, baznīca arī cilvēka, kur tu komunicē, satiec savu līdzcilvēku, un tas ir ļoti svarīgi arī gados veciem cilvēkiem. Uh, nonākt, aiziet līdz savai baznīcai, kas nu tuvāk tur ir. Jā, protams, mēs saprotam, ne visiem ir transports, ne visi to var, bet tā ir tā pamat ideja, un ja man tā jāsaka, vai tā ir slikta vai laba ziņa, tad uh, man šķiet, ka tomēr ir ļoti svarīgi, ka mēs tomēr savas baznīcās atgriežamies. Kad atgriežamies, bet eh, tiem, kuri nevar eh, šajā brīdī uh, Eh, redzēsim sezonas izvērtēs beigās, kā, eh, kā tad eh, izskatās lietas, bet tie, kuri nevar, septiņos ir rožkronas, vesperas un rožkronas, un pilnīgi līdzvērtīgi var arī piedalīties šajās, šajās lūkšanās un, un tikpat lielu žēlastību saņemt, kā noklausīties rādījumu arī ēterā svēto misiju, jo ja neesam fiziski baznīcā, tad tā ir, tas ir garīgs impulss, kuru mēs saņemam nevis pilnvērtīga svētā mise, un šo garīgo impulsu un svētību mēs varam saņemt arī caur rožkroni. Tā kā, nu jā, piedošana, ka tā šo, šo sezonu šādā veidā skatīsimies, ko varam darīt lietas labā, bet mums ir vēl viens vans. Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. mūžos slavēts. Par ko tad uztraucas tā iepriekšējā zvanītē? Viņa internets, viņai tak ir izdevība viņu skatīties uz visu, kur tik patīkās var skatīt, klausīties un skatīties. Man vienmēr nav ne interneta, nekā man ir radio Marija, tikai, un es arī netieku uz baznīcu, man nekad tikai es svētdienās. Nu, un, un, un es ļoti apmierināta ar radio Mariju, piemēram, rītos ceļos, tev skaisti šitās te stundu dziesmas, kas ir viss atkal no rīta, kā sākas no e, sešiem un, un rožu kronīs, un, un visi rītos ir, un, un, un visādi raidījumi, viss kaut kas, un apsveikums stundas ir, un, un, un, un ko vairāk vajag visādi raidījumi, visu, ko viņi vēl var. Un nesaprotu vispār Sirs... tādu iedomību. Sirsnīgs paldies, sirsnīgs paldies. paldies Arī šāds viedoklis vārdiem. ir, jā, jā. Nē, nu, ir, tur ir tā lieta, ka ir ļoti dažādi tie viedokļi, un mēs cenšamies, lai visām, visām grupām, kas mūsu klausītāji ir potenciālie klausītāji un, un esošie klausētāji, lai visiem būtu, un nu, tas nozīmē, ka mēs to dienas ēteru sadalām uh, eh, grupās. Ir, uh, ir lūkšana stunda, kas ir no rīta, ar svēto misi skaitā, ir dienas vidū, ir uh, lūkšana stunda, kur ir vis, visdažādākās lūkšanas starp citu uh, litānijas un tā tālāk ieliktas, un, protams, ir arī uh, starplaikos gan uh, žālsirdības kronīts, gan vakarā ir uh, Nu, vesperis un, un, un rožkronis, visi. kad var zvanīt un kopā lūgties un aicināt visi zvanīt un tā tālāk. Tā kā mēs mēģinam sabalansēt tā, lai būtu uh, visām grupām, kas mūs klausās, arī kaut kas pie viņu uh, gaumas un sirds uh, lietas, vai ne? Nu, jā. Kādam tā būs misija, citam varbūt tās raidījums, bet milzīgs paldies, ka jūs, ka jūs Zvaniet zvanat un, un komentējat. Jūs ar savu viedokli un savām domām, jo jā, tas jā, ir svarīgi. Jo tas sezonas beigās izvērtē, redzēsim, kā tālāk uh, rīkoties un ko pamainīt un, un kā pamainīt. Tā kā uh, milzīgs, milzīgs paldies. Bet, bet, bet, bet <coughs> nu, vēl tomēr eh, pie raidījuma eh, labās ziņas es gribētu atgriezties un eh, nedaudz par to padomāt un parunāt un varbūt dzirdēt arī viedokli tieši par šo raidījumu, jo labās ziņas un tā ideja ir tāda, ka mēs nerunājam varbūt tikai un vienīgi par uh, baznīcas lietām mēs runājam, mēs mēģinām būt aptvert visu to, kas notiek gan mūsu valstī, gan varbūt pasaulē, tieši no tāda laba viedokļa, un uh, tā ir tā doma, tā, protams, mēs domājam par kā, kādus cilvēkus aicināt un tā tālāk, ja tā kā mm, mēs gribam būt arī rādio, kas ir interesanti varbūt cilvēkam, kas gluži nav ļoti reliģios vai ļoti pārliecināts. Mēs gribam caur šīm labajām ziņām rosināt uh, visus cilvēkus, un, uh, lai, lai, lai viņi ieklausās rādījumā arī, un pie viena tad arī sadzird kaut ko uh, par baznīcu, par dievu, un tā tālāk, respektīvi šādā veidā ar šīs radiostacijas palīdzību kuplināt ticīgo skaitu un rosināt uz to, ka, nu, jā, ka šī pasaulē nav tikai sliktas lietas, bet ir arī labas lietas. Tieši tā, aizdomāties, bet vēl viens telefons vans. Lūdzu. Mūžīgi mūžos. mūžos. Es domāju, ka labās ziņas ir, varbūt kādreiz varētu uzaicināt arī tos uh, biznesmeņus, kas maksā nodokļus simtprocentīgi valstī. Mums jo, jau. jo lielāko daļu, cik ir dzirdēti, ka 50% maksā 50% uz rokas. Un, Un faktiski reāli nu, tas netiek apmaksāts pilnībā cil, nu, par mūsu medicīnu, par visu pārējo. Varbūt tos paaicināt cilvēkus, kas tiešām apmaksā simtprocentīgi tos nodokļus un, un, un, un kā viņi to dara un, un kā viņiem izdodas. Vai viņi ļoti cieši no tā, ka tiek maksāti simtprocentīgi lielā daļa biznesa viņi saka, nu mēs nevaram izdzīvot ar 50%, mēs tikai varam noziedot valstī nodokļos un tā otro daļu tam maksā skaidrā naudā. Nu tā. Milzīgs paldies, ļoti laba doma. Paldies par jūsu zvanu. Es atkal uh, jūs aicinu noklausīties uh, Andra Kulberga interviju pagājušajā ceturtdienā labās ziņas, un viņš diezgan daudz uh, būdams iepriekš, pirms, pirms kļuva par deputātu, viņš ir, bija uzņēmējs, un uh, viņš diezgan daudz runā arī par šo nodokļu politiku Latvijā, un uh, es gribētu aicināt visus tomēr domāt par to, ka cilvēki, kuri nodarbojas ar biznesu, viņi nav blēži, Jo, nu, jā, bet... Jo, bet tagad mēs par to nediskutējam. Paldies par ierosinājumu, jo patiesībā par to mēs domājam. Mums ir konkrēti jau vesels saraksts ar uzņēmējiem, kurus mēs aicināsim, kas izskatās, ka ir veiksmīgi. Otrs, es gribētu teikt, ir diezgan grūti rā, pateikt, lūk, šis maksā 100%, jo mēs jau nevaram ielīst nevienu <laughs> grāmatvedībā. Nē, nu jā, tas par, par tiem procentiem, cik kur kas ko maksā, tā ir viena lieta, bet es domāju, aicināt biznesmeņus un arī runāt par tām sasāpējušām arī lietām un kā tas jā, jā, izdodas būs, ir tā vērts, jo mēs, mēs par to arī jau runājām un domājām, viss pamazītiņā, mēs pamazītiņā, <laughs> Šis, šī sezona ir tikai iesildīšanās, jā. tā kā uh, es domāju vēl, vēl kādu uh, labu sezonu mēs varēsim arī un, un arī attīstīt tās tēmas, kas varbūt tās mazāk ir bijušas, bet kuras nemazāk svarīgas ir un kas arī ir laba ziņa bet e, es tā skatos, laiks mums iet uz beigām. Es e, drusciņi vēl pie šī, e, par šīm te, nu, uzņēmējiem, kuriem, kurus mēs gribam aicināt un kurus mēs aicinam, Es jums teikšu, mīļie rādījumi arī klausītāji, kas ir ļoti svarīgi no jūsu puses, lai mēs varētu uzaicināt šos uh, cilvēkus, kuri ir ļoti aizņemti savā, nu, savā aizņemtībā, savā biznesā un tā tālāk savā ikdienas darbā, un ja viņam kādreiz piezvan un saka, nu, mm, rādījumi arī mēs jūs aicinām uz labām ziņām vai uz kādu citu rādījumu, uz pārunām, tieši pa uzņēmējiem ir, un viņiem nekad nav laika, un tad viņš, un kas tas tāds rādījumi arī? Ko es ar to gribu teikt? Uh, runājiet ar saviem kaimiņiem, runājiet apkārt ar saviem cilvēkiem, ka ir tāds rādio, jo eh, nu, ir, vispirms ir jāpārliecina šie uzņēmēji, lai, ka viņi, ka viņi nu, atvēl laiku, lai viņi saprot, ka tas ir svarīgi, jo nu, radio studijas ir daudz un, un, un visi tos uzņēmējus aicina, varbūt citos nolūkos, citur, varbūt citu radio to izmanto kā savus, nu, tā, savu ienākumu papildināšanā, kaut kāds reklāmas nolūkos, mēs jau aicinam tikai uz vienkārši internetu interviju un parunāšanos, lai jums būtu interesanti. Nu jā, tā kā es, man, man, man, mana ziņa ir tā, tā ka... ir, kad eh, labā ziņa ir pats Radio Marija. Jā. Un jo vairāk par to runās un izplatīs ziņu, jo vairāk cilvēki zinās un jo interesantāk tas jā, kļūs. Jā, mums visiem ir jājūtas kā lielai ģimenei un par to jāstāsta. Uh, visai. Es tā domāju, tā apkārtas. ir mana labā ziņa. <laughs> Man Jā. tagad, jo es uzdevu Silvijai jautājumu, kas ir tava labā ziņa vispār? Nu, atkal tā ļoti globāli, filozofiski, varbūt tās pat uzdodot šo jautājumu, un tad es pie sevis domāju, interesanta, kā es atbildētu uz to jautājumu man tagad atnāca atbilde. Labā ziņa ir Radio Marija, jo Jā, radio. ir tāda iespēja, kuru mēs esam guvuši pateicoties jums, Radio Marijas iedotāji, darīt šo darbu, ko mēs darām. Runāt ar dažādiem cilvēkiem, lūgties kopā, uh, ar dažādiem cilvēkiem būt. Un uzklausīt arī jūsu viedokli, jo, nu, protams, ir var laikam ir lielajā radio arī ir kaut kāda raidījuma, kur jūs varat zvanīt un izteikt savu viedokli. Var, var, tas nav nekas tāds nekas īpaši tāds jauns, īpaši nav, jauns jā. ir tas, ka mēs varam būt kopā kā kristieši arī kopiena galu galā un jā. kā tāda rādījuma arī ģimene. Jā. Man, tā, man tā ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa. Es domāju, tā ir ļoti laba ziņa mums visiem, ka mums ir rādījuma arī un ka mēs, viņu, ka mēs to bet, varam klausīties. Bet kas tava ir labā ziņa? A, kungs, es pievienojos tev. <laughs> ir grūti atbildēt, ka tā uzreiz uz, mm, uzdot šo jautājumu, bet rādījuma arī klausītāji, kas ir tava labā ziņa? Mm? Jā. Vari pateikt mums? padalīties ar savu labu. Droši ziņu. zvaniet, lai mēs varētu pastāstīt. Eh, šoreiz, eh, šoreiz sūtiet īziņas un sūtiet īziņas ik vakaru, kad, eh, kad esam ēterā, jo tad mēs to piefiksēsim un kādā brīdī arī mēģināsim atbildēt. Vakars jau iet uz beigām, mēs nevaram vairāk tu gribi likt muziku? Daudz. Nu, tagad mums jau ir jābeidz labās ziņas, diemžēl. Parasti ir, parasti ir ilgāk, bet nu labi. Diemžēl. Jautājums par to, labi, minūte. Uh, Man labā ziņa, es teikšu, ka ja mēs skatāmies, kas notiek labs pasaulē, tad paskatieties, uzsnika sniedziņš balts, jauki, saule spīd, jauki, uh, Latvijā ir miers, jauki, pasaulē nu, kaut kas labs notiek. Mēs esam beidzot sapratuši, ka kaut kur pasaulē kāds ir pateicis, ka ir tikai divi dzimumi. Jā? Man liekas, ka tā ir pat ļoti laba ziņa. Nu, lūk, tā kā man šķiet, ka nu, katru brīdi mēs varam atrast arī kaut ko labu, kas notiek. Tieši tā, bet ir, ir jādalās ar to. Protams. Jādalās un jārunā, lai tas aiziet un lai, lai cilvēks saprast, kad ir, ir tas labais un lai varētu tālāk nest to arī labo. Nu jā, un protams, kā vienmēr, es par to runāju un uh, gribu jums visiem rādījum arī klausītāji atgādināt, ka jūs esat liela. Mēs esam un jūs esat daļa no ģimenes, un pateicoties jums un jūsu atbalstam, jūsu ziedojumiem, nu, mēs te varam sēdēt studijā un ar jums runāties, un mums ir Radio Marija, kas ir tā labā ziņa. Tā kā mm, atkal kārtjo reizi jums visiem paldies par jūsu ziedojumiem, un ka jūs atceraties, ka nu, bez jūsu dāsnuma nebūtu iespējams uh, mums šeit runāt par labām ziņām un, un, un, un, un, un, un lūgties kopā, jo man liekas, ka tas ir vissvarīgākais kaut vai tajos trijos, ja mēs varam lūgties kopā žāsardības kronīti, katrs ar savu domu un, un jēgu un no sirds, tas ir ļoti daudz. Mēs varam izlūgties gan par savu dzimteni, par savu Latviju, par savu ģimeni, tikai un vienīgi kaut vai mazā žāsardības kronītī vienoties kopējā lūkšanā. Tas, man liekas, ir ļoti svētīgi.